All Moment rtl. Background am Gespréich. Mün bal 4 Minutten op 12, Zäit fir de Background an dee gëtt Iech haut presentéiert vum Fränz Aulner. Jo merci, gudde Mëtteg. Bei mir am Studio sëtze Vertrieder vu Patronat a Gewerkschaften, d'Presidentin vum OGBL Nora Back, de President vum LCGB Patrick Dury an de President vun der Unioun vun den Entreprisen, der UEL, de Michel Reckinger. Madammen, Dir Häre, gudde Mëtteg. Gudde Mëtteg. Mir schwätzen haut natierlech haaptsächlech iwwert d'Riedsulag vun der Natioun vum Premier Luc Frieden de leschten Dënschdeg. Mee fir d'éischt wollt ech nach op d'Resultater vun den Europawahlen agoen. Dozou huet een Iech eigentlech nach net héieren hei, mengen ech. Wat behaalt Dir vum Resultat zeréck, Nora Back? Jo, fir eis ass et alarmant, wat passéiert ass. Et ass e Rietsruck duerch Europa gaangen. A ville Länner si rietsextrem Parteie ganz, ganz vill gestäerkt ginn. An grad wa mer kucken, wat a Frankräich passéiert ass, Also et soll eis eng Lektioun sinn an et soll eis awer och drop hiweisen, datt et wichteg ass, Europa erëm méi sozial ze gestalten. A vläit huet Europa versot, de Leit erëm Hoffnung ze ginn an d'sozial Inegalitéiten ze bekämpfen, ekonomesch Sécherheet ze suergen. An dat sinn alles d'Ausléiser, firwat d'Leit Angscht kréien, firwat d'Leit rose ginn an halt rietsextrem wielen. E rietsextreme Ruck, gesitt Dir dat och esou, Patrick Dury? Jo, dat läit op der Hand, wann een net nëmmen d'Europawale gesäit, mee an Italien, an Holland, an der Belsch, iwwerall, an Däitschland, an Ostdäitschland ass déi komesch Partei do, d'AfD, ass déi éischt Partei. Et stellt ee fest, datt een awer an enger politescher Kris ass, enger politescher Kris vum Vertraue vis-à-vis vun deene Parteien, déi eisen demokratesche Spektrum, duerstellen. Et ass net méi d'Spill Majoritéit oder Regierung an dann Oppositioun an da wiesselen ech, wann ech mat deenen engen net zefridde sinn. Et ass kloer an eisen Aen, datt et eng Fro vun der sozialer Gerechtegkeet ass. Frankräich war jo d'lescht, déi lescht Jore war vill lass. Ech denken just un déi Saach mat de Gilets jaunes scho virdrun, wou d'Gewerkschafte keng Satisfaktioun kritt hunn. Do ass dee Mouvement, wou een haut nach net richteg weess, wien dee gesteiert huet, mä dat waren op jidde Fall net d'Gewerkschaften, vun de Gilets jaunen entstanen. D'Pensiounsreform ass mol net méi wichteg, wat decidéiert ginn ass, mee wéi dat decidéiert ginn ass. An Däitschland viru Joren, d'Hartz iv Reform, d'Diskussioun ëm e Mindestloun, dat gréisste Land, déi stäerkste Wirtschaftsmuecht an Europa, déi dat net fäerdeg bréngt. An da riskéiert elo deen Duo Däitschland, Frankräich blockéiert ze ginn, de Motor vun der EU e bësse wéi dat ëmmer gesot gëtt. An d'Leit ginn dann net méi Well déi klassesch demokratesch Parteien, mee se ginn derbäi Parteien, déi u sech Europa wëllen dekonstruieren, d'Faschisten oder d'Nationalsozialisten zwee Punkt Null, well och wann déi haut vill Kräid an hire Jughurtmois maachen, dann ass et awer ëmmer nach dat, och wann d'Etiketten méi léif a méi schéi ginn, mee et ass dee Message, deen dohannendru steet, dee Europa vun den Natiounen prônéiert. D'Europa vun den Natiounen, mir gesi jo wat dat wier un der Autobunn, haut e bëssen am Klengen op der däitsch-lëtzebuerger Grenz. Et ass jo och scho vill en Europa vun den Natiounen aktuell. Jo, mee en Europa vun den, en Europa vun den Natiounen wéi 1913, wësse mer wat dono komm ass. D'EU ass u sech e Friddensprojet an dat huet se u sech och fäerdeg bruet. An déi Leit déi dat a Fro stellen, déi missten de Mënsche klore Wäin aschëdden, well dat heescht näischt anescht wéi datt och Lëtzebuerg, fällt an engem Europa vun den Natiounen duerch de Grill, well esou eng grouss Natioun ass Lëtzebuerg lo net. Michel Reckinger, De Patrick Dury huet elo Stéchwuert Motor gesot. Als Entrepreneur gesitt Der dat vläicht och esou, datt riskéiert elo tatsächlech de Motor net méi esou gutt ze dréinen an Europa, och wirtschaftlech? Dir sidd jo selwer Patron, maacht Iech do Suergen? Also ech wëll emol Soen, datt déi Europawale jo elo net esou dramatesch schlecht waren, wéi mer dat alleguerte gefoart hunn. Also et ass gouf e Réck riets rock, dat ass richteg, mee awer sécherlech net esou schlëmm, wéi mer e gefoart hunn. A wann een dat analyséiert, da gesäit een, datt dee Rietsruck haaptsächlech aus Frankräich kënnt, well do extrem riets gewielt ginn ass. Déi Gring hu vill verluer. Dat kënnt haaptsächlech aus Däitschland, well déi do eng laanscht den Deckel kruten. Wat wichteg fir eis ass, dat ass, mer, Lëtzebuerg brauch Europa, mir brauchen e staarkt Europa, mir brauche elo eng Koalitioun an Europa fir Europa. An ech mengen, dat ass mat dem Walergebnis op all Fall méiglech, An ech hoffen, dass se sech dann zu Bréissel an zu Stroossbuerg eens ginn, fir dass dat dann och an Zukunft esou wäert funktionéieren. Also, Här Reckinger, effektiv am Europaparlament kann nach ëmmer eng Koalitioun entstoe mat EVP a Sozialdemokraten a Liberal zum Beispill. Also dat kéint dann nach plus ou moins esou virugoen. Mee mir haten et ugeschnidde, Frankräich, do ass effektiv, steet virun engem politesche bal Äerdbiewe, kann ee soen, déi éischt Kéier säit 1945, wou laut de Sondagen do awer dann e Front, De Droit, Rassemblement National un der Spëtzt, géif d'Regierung stellen. De Macron wier nach ëmmer President, mee trotzdeem mécht dat Iech net awer Suergen? Dat ass sécherlech net gutt an dat ass och fir Lëtzebuerg net gutt. An et ass engersäits, muss ech elo soen, Onverständlech aus där Hinsicht, dass awer déi wirtschaftlech Lag a Frankräich vill besser ass, wéi se nach virun zéng Joer war. Dat heescht, si sinn am Fong haut de Motor vun Europa, net méi Däitschland. Dat heescht, si hu manner Chômage, de PIB geet an d'Lut. Dat heescht am Prinzip, ass do villes richteg gemeet ginn. Definitiv ass d'Kommunikatioun déi falsch gewiescht. Ech mengen, d'Leit hunn et, et ass net bei de Leit ukomm, si hunn et net verstanen. Dat ass dann een, een typesch franséische Problem an dee mussen si léisen a mussen hoffen, datt dat anescht geet, wéi et haut ausgesäit. A Patrick Dury, Dir hat gesot, datt Dir, Dir féiert dat zeréck eben op sozial awer Problemer. Mee den Här Recking huet grad gesot, effektiv, Frankräich ass elo net komplett bergab gaang ekonomesch, oder d'Kafkraaft ass elo net esou drastesch erofgaang. Ass et net éischter awer, Stéchwuert Migratioun, wat vill eng Roll spillt? Beim Brexit ass dat vläicht ënnerschat ginn. Vläicht gëtt och hei am Land ënnerschat, datt d'Migratioun bei ville Leit eben net méi esou gedroe gëtt wéi fréier emol an dowéinst méi riets gewielt gëtt. Et sinn eng Rei vu Grënn. Dat éischt ass fir mech ganz kloer d'Fro vun der sozialer Gerechtegkeet, wéi de Räichtum, deen erschafft gëtt, verdeelt gëtt. Wa Wuesstum do ass, dann ass gutt, mä da muss een och kucken, datt déi Resultater esou verdeelt ginn, datt u sech all Mënsch sech dodra kann erëmfannen. Frankräich ass ee vun deene Länner mat deene meeschte, mat dem héchsten Taux de couverture aux conventions collectives. An trotzdeem ass et ee Land, wat jo awer och enorm Sozialkonflikter huet, wat drop hiweist, datt dat jo net esou evident ass. Déi zweet Saach, Dat ass d'Veronsécherung vun de Leit. Et gi vill Regularie geholl, och vun der EU, am Green Deal, wou d'Leit sech net dran erëmfannen, well se fäerten, datt hire Patrimoine a Fro gestallt ass. An déi Ausso, déi ech elo maachen, ass keng géint de Green Deal, mee ass u sech eng Ausso, fir datt d'Leit do musse ganz Kloerheet hunn an och Sécherheet hunn, datt dat, wat se sech erschafft hunn, duerch esou Décisiounen net futti gemaach gëtt. Jo, d'Migratiounskris ass jo e gutt Beispill, wat mer Europa brauchen. Mer packen haut d'Migratioun an deem Sënn net. Mer missten dat europäesch anstänneg opdeelen. Dat brénge mer net fäerdeg. An da soll d'Reaktioun sinn, datt den Nationalstaat, dee souwisou iwwerfuerdert ass, dann dorop soll eng Äntwert ginn. Ech mengen, Europa, pardon, Europa brauch eng gewësse Migratioun. Natierlech muss déi organiséiert sinn. an no der Immigratioun an no der Migratioun mussen d'Leit u sech och eng Chance kréien, sech hei kënnen anzeliewen, ze integréieren. Mer mussen eng inklusiv Gesellschaft ginn. An ech mengen, do läit de Problem. Mee wann Dir, wann Dir, Patrick Dury, pardon, wann Dir eeben dat wierklech op d'sozial awer Lag zréckféiert, dass a Frankräich och riets gewielt gi wier, hätten se dann net éischter solle France insoumise méi wielen a méi lénk wielen? Ass et net awer dann éischter riets Sujet Kriminalitéit, an dat gëtt dann och amalgame gemaach mat der Migratioun eben, ass et net awer dat de Grond, wisou AfD am Oste vun Däitschland méi staark gëtt, oder de Rassemblement National? Et spille sécherlech do och ganz vill emotionell Elementer mat eran, an wéi déi Parteien dann optrieden, mee Déi verkafe jo och mat enger Etikett eppes. Si wëllen u sech sech och e sozialen Deckmäntelche ginn. D'Madame Le Pen huet ganz mediewierksam u sech mat der AfD gebrach, wou se jo gesot hunn, déi hunn Aussoen iwwert d'SS gemaach, fir dat ze relativéieren, wat déi am Zweete Weltkrich alles ugestiwwelt hunn. Gëtt vergiess, datt de Front National vum Jean-Marie Le Pen gegrënnt ginn ass mat engem zweeten, an dee war Member an der Waffenasaas an der Division Charlemagne. Do gesäit ee jo, wéi déi esou u sech sech widderspriechen a wéi déi u sech alles riitbéie fir net méi esou do ze stoen, datt si u sech mat den Emotioune vun de Leit kënne spillen. Trotzdem, Nora Back, ech wollt Iech awer och nach eng Kéier froen, ob Dir net fäert, datt och vläicht iergendwann zu Lëtzebuerg dann eng Rietsruck géing kommen, well eben dann, vläicht ass et d'Kommunikatioun dann oder wat och ëmmer, well d'Migratioun net richteg thematiséiert gëtt wéi et soll? Nee, d'Migratioun gëtt ebe grad vun de Rietspopulisten thematiséiert an de Leit Angscht gemat mat der Migratioun. Mee et sinn net d'Auslänner, déi d'Situatioun maachen, datt et de Leit méi schlecht geet, mee et ass déi sozial Inegalitéiten, wat elo oft gesot ginn ass, d'Aarmut, déi wiisst, d'Ongläichheeten, déi wuessen, et ass dat, wat d'Leit frustréiert, de Logement, d'Santé, also eng gutt Gesondheetsversuergung an a Frankräich, awer natierlech, mengen ech, virun allem och dat, wat mat de Pensiounen geschitt ass. Ech wëll awer och nach enke kuerz drop reagéieren. Et ass net just Frankräich. Also mir mussen eis awer scho ganz bewosst sinn, dass a ganz villen aneren europäesche Länner extrem riets gewielt ginn ass, gell, och Italien, Däitschland, Éisträich. Den Afloss vun de Social Media spillt och eng Roll. Jo, extrem, natierlech. A mir wëssen alleguerten och e bëssen déi Mechanismen, wéi wou hannendru stiechen. Mee et ass net just Frankräich. Wat a Frankräich passéiert, ass natierlech Dat Gravéierendst, well mir wäerten an dräi Wochen e riets, eng rietsextrem Regierung a Frankräich hunn. Mee dat ass eng, eng rise Gefor fir, Déi mat Russland sympathiséiert ja, bal, déi, oder? Ja. dat ass eng Gefor fir eis Demokratie. An där musse mer eis hei mol bewosst ginn. An et ass gutt, wann d'Leit opstinn. Et ass gutt, wann d'Leit sech wiere géint Rietsextremismus. A mir mussen dat eigentlech alleguerte maachen a geschlosse Ja, maachen. Dat ass och ironescherweis sinn wichteg. d'Parteien, déi ganz vill sech fir Meenungsfräiheet ausdrécken, déi dann awer sympathiséiere mat Länner, wou et guer keng Meenungsfräiheet gëtt. Jo, mee awer och do déi Fro vun der, vun der Migratioun. Dir hutt d'Beispill vun, vum Oste vun Däitschland gewisen, wou historesch wéineg Auslänner sinn, awer d'Léin schlecht sinn an do gëtt rietsextrem gewielt. Dann hätt jo do missten am, am, also do, do wou d'Auslänner am meeschte sinn, misste méi rietsextrem gewielt ginn. An Lëtzebuerg ass och e gutt Beispill. Mir, mir sinn ëmmer e Land vun der Migratioun, ëmmer e Land vu, vun der Multikulturalitéit an den Natiounen, deene verschiddene Natiounen lieft. An, an awer hu mer manner riets, extrem Tendenze wéi an anere Länner. A mir sinn och drop ugewisen, dovunner ofgesinn, wa mer eis elo mussen d'Fro stellen, Gëtt dat net och eng Gefor fir eis? Mir si jo natierlech drop ugewisen. Eist Land lieft dovunner. Mir, also eise Räichtum gëtt domadder geschaf. Eis Ekonomie dréint nëmmen doduercher. Mir brauchen d'Leit, Talenter, wéi da gesot gëtt, dat ass net dee beschten Ausdrock. Mir brauche Leit an alle Beruffer. Just nach een europäesche Sujet, Dir hat e schonn ugeschnidde, Patrick Dury, de Green New Deal. D'Gewerkschafte stinn derhannert, mee heiansdo huet een d'Gefill, et däerf awer näischt da kaschten de Leit. Nee, d'Gewerkschafte stinn hannendrun a mir hätten awer do gären e sozialen Ausgläich. Wann de Green New Deal zu Käschte féiert, da ginn et eeben och Leit, déi riskéieren déi Käschten net do ze kënnen ze droen. Wann ee seet, mer wëlle Wärmepompelen an den Haiser installéieren, da muss ee wëssen, datt dat gewalteg Käschtepunkte sinn, déi vun de Mënschen net ze droe sinn, ech hunn dat net vun alleguer de Mënschen ze droe sinn, pardon, an da muss ee kucken, datt een dat esou gestalt, datt een do d'Leit ka mathuelen, datt all Mënsch do ka matmaachen, datt keen u sech duerch deen Ëmstig vun enger Technologie op déi aner op der Streck bleift. An dat, wat fir d'Leit gëllt, gëllt natierlech och fir d'Betriber. Well do komme gewalteg Investitiounen op d'Betriber. Bon, den Här Reckinger huet dat jo. Dee kennt sech do aus mat Wärmepompelen, dowéinst ginn ech him d'Wuert direkt weider. Déi Annoncen, well elo fänkt mer da sou lues u schonn iwwert d'Riedzolag vun der Natioun ze schwätzen, vum Luc Frieden dës Woch, ass dat alles elo richteg, wéi dat elo deklinéiert gëtt mat der neier Regierung, déi Fro vun de Primen, d'Ënnerstëtzung fir verschidden Installatiounen et cetera? Jo, also ech mengen, dat sinn, den do ass elo ganz breet, sorry, mee effektiv, wa mer deklinéieren, dat wat elo gesot ginn ass iwwer Photovoltaïksanlagen, dat ass sécherlech richtig, dat wat gesot gëtt iwwer déi Primen an d'Weiderféiere vu Primen bei der, bei de Wärmepompelen oder bei der energetescher Renovatioun ass och richtig. En huet jo och do gesot, dass en, verschidden Aiden och fir déi Schwaach mat nach eng Kéier mat erabruet huet, dass mer am Prinzip Prime énergie, Crédit impôt énergie an d'Lut ginn, dat si Saachen, déi. An d'Fro vun der Virfinanzéierung ass jo besonnesch wichteg fir Leit, déi elo net. Dat ass eppes, wat elo och kënnt. Also do si mer an Diskussiounen mam Ministère de l'Énergie, net mat der Économie. Dat wäert sécherlech och Enn des Joers kommen. Och do wäerte mer eng Léisung fannen, dass effektiv de Privatmann just dat bezilt, wat rech bleift, an der Hoffnung, dass dat da relativ wéineg ass, well d'Deeten relativ héich sinn. Also dat sinn awer alles Saachen, déi mer haut verstinn a wou mer gesinn, dass dat awer op alle Fall dee ganze Green Deal dann an hirer, an hirem Verständnis awer dann weider, weider, weider geet. Wëllt Dir nach vu Gewerkschaftssäit zu den, zu der neier Approche vun der Regierung wat d'Primen ugeet soen? Noch eppes? Jo, unbedingt. Ech wëll ganz vill zu deem soen, wat hei gesot ginn ass. De Green New Deal, mir ginn duergestallt, wéi wa mir wéilten, datt net muss dofir bezuelt ginn. Natierlech muss dat eppes kaschten an muss och dat kaschten, wat et kascht. An mir hu ni gesot, datt d'Leit net kënnen dofir opkommen. Mee wat passéiert ass, dass déi kleng an déi mëttel Léin am meeschte mussen dofir dovu opkommen, a si sinn et déi am mannsten awer d'Klimakris verursaache, gell, an sinn awer weltwäit natierlech deen déi Leit déi am deenen et am schlechste geet an déi am ënneschte sinn, déi wou ee muss ënnerstëtzen, an dass ee sozial gerecht. Geschitt dat da elo net méi tatsächlech? Also huet d'Regierung dat net awer erkannt effektiv? Mécht se net do eppes wat eigentlech vun iech gefuerdert gëtt? Maja, elo ginn der elo gëtt der gesot, Mir maachen nach Efforten op der Prime énergie, op dem Crédit, Crédit d'impôt an a gläichzäiteg gi mer awer mam Energiepräisdeckel erof. An dat ass awer e bësse problematesch, gell, well mir hunn, jo, mir hunn awer nach ëmmer déi Situatioun, dass mer hei net wierklech eng sozial gerecht Transition juste maachen hei zu Lëtzebuerg a mir mussen dofir suergen, dass hei déi mat de klengen an de mëttlere Léin net misse proportional ze vill dofir bezuelen, well da maache mer se och allergesch op d'Klimafro, gell, well dann wëllen d'Leit och net méi matmaachen an där doter Fro. Mee, Patrick Dury, wann tatsächlech dann elo jidderee méi ënnerstëtzt gëtt, fir déi Energietransition ze maachen, e bësse méi laangfristeg, hëlleft dat jo och deene méi klenge Revenue, wann hir Rechnung doduerjer méi kleng gëtt. Déi Mesuren, déi annoncéiert gi gi sécher an déi richteg Richtung, dat ass kloer. Ech well awer och dorop zeréckkommen, den Energiepräisdeckel ass vun de Gewerkschaften op den Dësch komm an der Tripartite. A iwwerall an Europa si Mesurë komm, mee jo. Jo, mee ech hale ganz staark dodrop, well dee Volet ass jo och zimlech kritiséiert ginn, e wier net sozial ausgewogen. Mee deemools ass et drëms gaang, fir d'Inflatioun an de Grapp ze kréien. An natierlech sinn do substantiell Moyene vum Staatsbudget agesat ginn, mee mir hunn dat fäerdeg bruet. Elo leeft dat aus. Ech gesinn dann, dass dat jo mat Prime Energien da flankéiert soll ginn. Mär maachen eis awer ganz vill Gedanken, well wann elo duerch d'Auslafe vum Energiepräisdeckel d'Inflatioun erëm unzitt, da wäerte mer erëm eng Diskussioun kréien iwwert den Index. Tranchen. Net elo schonn, ech wollt duerno zréck drop kommen. Mee fuert mol weider, Här Dury. An ech wëll awer dofir soen, dass mer, an engem Land liewen, wat iwwert den Tripartitsmodell insgesamt gesinn jo ëmmer an deene Krisen Léisunge fonnt huet, a wa mer och eis virdru gesot hunn, datt Lëtzebuerg net esou betraff ass vun där, vun deem Opkomme vu rietsextreme Parteien, huet dat och domat ze dinn, datt mer iwwert déi lescht Joren déi Krisen u sech sozial ofgefiedert hunn an eise Sozialmodell Gestäerkt hunn an net, wéi a verschidden anere Länner, zeréck. Verstinn ech Iech richteg, Dir hätt gär eng Tripartite gehat, oder zwou, fir iwwert erëm d'Auslafe vun den Energiepräisdeckelen ze schwätzen, oder ass. Ech mengen, da wär et och anescht ausgaangen, ganz éierlech A gesot. wat, wat wier dann eng Alternativ gewiescht? Well wann ee weess, dass d'EU-Kommissioun an d'Europäesch Zentralbank carrément soen, haalt ganz domadder op, also se recommandéieren dat, also se, se hale jo en hallwe Stroumpräis nach ëmmerhin bäi, d'Regierung. Ma mir hunn an der Chambre des Salariés ausgerechent, dass, wann deen, dee Präisdeckel elo esou agefouert gëtt, wéi e proposéiert, also wéi den, wéi den Här Frieden et annoncéiert huet, dass dat fir en Duerchschnëttsmenage mat enger Duerchschnëttsconsommatioun 600 Euro d'Joer méi ausmécht. Dat si vill Suen awer fir déi normal stierflech Leit, dat muss ee wëssen. An dat heescht, dat si méi Depensen. Wa Leit mat enger Wärmepompel, wat jo dann awer do préconiséiert ginn ass déi lescht Jore, wou mer jo och Gehollef hunn, datt dat méi a Kraaft trëtt. Bei deenen ass schonn iwwer 1.000 Euro an engem Duerchschnëttsmenage méi duerch den Deckel, deen erofgeet. Dat heescht, et hätt een et missen aneschters ugoen an de Phasing out, jo, also net esou abrupt vun 100 Prozent Deckel op 30 Prozent eben direkt, mee ebe degressiv erofgoen an et. Dir mengt, dann hätt ee rëm d'Quintile geholl a gesot, voilà, fir méi niddreg Revenue, déi Kréien Dir ewéi dat? Nee, ech denken och op d'Zäit, dass et, also elo, dass et net vun, vun, vum 31. Dezember 2024 op den 1. Januar 2025 abrupt erof geet. An dat hu mir, dat do war laang en Diskussiounen an enger Tripartite an dat war och gutt a richtig esou, dass dat do diskutéiert ginn ass. A lo gëtt et einfach decidéiert. An, an ech mengen, et muss een einfach drop opmierksam maachen, dass et, och wa mer natierlech verstinn alleguerten, dass et net ad aeternum, éiweg, kann d'selwecht weidergefouert ginn, dass et awer elo hei eppes passéiert, wou méi Belaaschtungen op d'Leit duerkommen. Parallel dozou, nach zum Green Deal an zum Klimaschutz, sinn d'Investitiounen am Budget no ënne reviséiert ginn fir déi nächst zwee Joer. An dat ass awer net gutt an dat versti mer och net. A mir wëssen och net, firwat dat dann op deenen dote Plazen do ka gespuert ginn. Fir d'Leit, déi just nolauschteren an net kucken, esou, se hate gesinn, datt de Michel Reckinger elo eng Kéier sech kuerz d'Schier ugepak huet. Dir wollt elo eppes reagéieren? Jo, ech mengen einfach, kritt Fir datt et technesch richteg ass, ech sinn net fir d'Regierung zoustänneg, mee datt de Präisdeckel beim Stroum geet ëm d'Hallschent erof, net 30 Prozent. An dat heescht, datt de Präis net 60 Prozent an d'Lut geet, mee just 30 Prozent. Et bleift jo derbäi awer trotzdeem, datt d'Berechnung vun der CSL richteg ass, datt fir e Moyen, also en. Jo, mee wat zum Beispill net och net richteg ass oder falsch duergestallt ass, dat ass, datt mer mat de Wärmepompel, Wa mer d'Wärmepompel mat Wärmepompel vergläichen, ass dat richteg, mee wa mer d'Wärmepompel mat Gas vergläichen, ass et falsch, well d'Wärmepompel ass am Endeffekt gëtt de Stroum, ass de Verbrauch, d'Euroen, déi ech um Enn muss bezuelen, manner héich bei der Wärmepompel wéi beim Gas. well de Gaspräis an d'Lut geet an an also vun dohier ass dat ass d'Wärmepompel sécherlech déi besser Alternativ am Verbrauch. Dat ass en Invest, dat ass richteg, mee am Verbrauch ass et sécherlech déi besser Alternativ an den d'Regierung, da hunn ech et op alle Fall verstanen, probéiert jo awer éischtens emol sozial gestaffelt d'Aide méi ze maachen. Dat ass jo och eppes wat wat mir dann begrëissen an an an da probéiert se och Wat geschitt mam Stroumpräis? Datt de Stroumpräis wäert an Zukunft an d'Lut goen, alleng duerch d'CO2-Bepreisung. De Gas an de Masutt wäert nach méi an d'Lut goen. Also ass de Stroum sécherlech dat, wat an Zukunft wäert d'Basis si vun eisem Verbrauch. An a wa mer dann, an dat mécht d'Regierung awer och, soen, d'Fotovoltaik gëtt nach ganz staark ënnerstëtzt. Haut, wa mer an der Stad Lëtzebuerg 62,5 Prozent bestzilte Stad un Aiden, d'Stad Lëtzebuerg gëtt nach eng Kéier d'Hallschent dobäi, da si mer bei 93 Prozent, wat bezuelt gëtt vun enger Photovoltaïksanlag. Dat heescht, et bezilt een am Prinzip just nach am Invest vu siwe Prozent vun deem Wäert. A wa mer dann soen, mir hunn eng Photovoltaïksanlag, déi Eegeconsommation mécht, also ech brauche mäin eegene Stroum an déi Photovoltaiksanlag ass bal ganz bezuelt vum Staat, ma dann ass eng Erhéijung vun den Energiepräisser, mécht am Fong net méi esou vill aus, well ech jo dat meescht selwer produzéiert hunn. Mee et bleiwen awer nach ëmmer Stéit, wou eben da keng Wärmepompel ass oder esou, wou dann. An do ass jo grad dat, wou elo probéiert gëtt oder. fir maximal Aiden do ze ginn, fir datt dat, fir datt dat och do funktionéiert. Jo, ausser den Här Dury géif gär nach dozou eppes soen. Soss hat ech gesot, well natierlech eng vun de Mesuren och, déi eebe vun der Regierung dohinner gestallt gëtt, als fir d'Kafkraaft ze stäerken, wat vläicht awer och éischter eng Kompenséierung ass, dat ass natierlech d'Upassung vum Barème un d'Inflatioun. Et ass scho geschitt mat véier Indextranchen, eng Berengegung, quitte datt de Crédit d'impôt conjoncture natierlech och wechgefall ass. Ënnert dem Stréch bleift awer eppes Klengs iwwreg, variéiert jee no Steierklass natierlech a Kompositioun. Et ass schwéier fir aus dem Kapp, mee ech sinn net méi a mengen Notte lo hei dran. Mee wéi gesot, et kënnt nach eng zousätzlech Upassung vun zwee Komma fënnef Prozent. Zwee Komma fënnef Indextranchen. Indextranchen, jo. Et sinn nach ëmmer Leit, déi mengen, se kréiche lo nach zwou an eng hallef Indextranchen. Mengen, da géif de Reckinger lo hei de Sall verloossen, de Studio. Nee, nee, et ass, et ass manner, mee et ass awer tatsächlech, kënnt dat jo, jidderengem entgéint an, wéi de Finanzminister Gilles Roth et jo och erkläert huet dës Woch, en Donneschden hei an dëser, op dëser Plaz, ass, dass den Ufanksmontant an d'Lut gesat gëtt an do, do gëtt jo wierklech jiddereen entlaascht awer. Dat heescht, domadder ass jo op jidde Fall jiddereen d'accord, Här Dury. Also, et ass natierlech dat Richteg, wat gemaach muss ginn, dass de Barème un d'Indexentwécklung ugepasst gëtt, well soss bezuele mer jo Indextranchen aus, wou net alles vum Netto da bei de Leit ukënnt. Déi zweet Saach, déi een awer dozou muss soen, ass, dass mer jo gefuerdert hunn, eng zousätzlech Entlaaschtung iwwert eng Steierreform vun deene klenge, vun deene mëttlere Revenuen. An eisem An, an an den Ae vum LCGB, misst de Mindestloun komplett steierbefreit ginn, misst do dofir gesuergt ginn. Elo kommen eng Rei vu Mesuren, déi an déi dote Richtung ginn. Et gëtt och iwwert d'Steierklass 1A jo geschwat, déi soll zousätzlech entlaascht ginn. Mer hunn an de leschten 20 Joer am Fong gel och eng Politik gemaach, iwwert d'Crédit d'impôe fir de Mindestloun an déi Leit och an der Steierklass 1 A zousätzlech ze ënnerstëtzen, dat ass natierlech déi richteg Politik gewiescht, well mer ganz einfach mierken, dass mer dat net anescht gestemmt kréien. Mee mer wäerten dann och op déi Steierreform, déi dann annoncéiert gëtt, mer waarden elo schonn zënter Joren a mer wäerden eis do natierlech eng zousätzlech Steiergerechtegkeet Well wat och richteg ass, mat der Entlaaschtung elo reng vun enger Indextranche am Barème, ass natierlech déi, déi do mat méi héije Gehälter sinn, déi kréien natierlech opgrond vun der Arithmetik, kréien, jo, dat huet awer och domat ze dinn, datt eise Spëtzesteiersaz relativ schnell ufänkt anzesetzen par rapport zu anere Länner. A mer erwaarden eis vun enger Steierreform, dass een do d'Belaaschtung esou gestalt, dass déi mat de breede Schëllere méi net kënne méi. Michel Reckinger, Dir sidd souguer awer als Patron wahrscheinlech d'accord, dass jo am Fong geholl gutt, wann déi Upassung gemaach gëtt. Dat gëtt de Leit éischtens d'Kafkraaft an zweetens, mir schwätze jo oft iwwert d'Attraktivitéit nach fir Personal heihinner ze kréien, dat ass jo dann éischter positiv. Oder gëtt et eppes do aus UEL-Säit dorunner auszesetzen? Nee, ech mengen dat ass gutt resüméiert. Mir sinn. Absolut dofir, datt mer attraktiv si fir datt d'Leit heihinner schaffe kommen. Mir hu virun vun der Migratioun geschwat, datt mer déi Leit hei brauchen. De Premier huet gesot, datt en d'Ekonomie wëll stäerken, fir datt déi Steiereinnamen erakommen, déi e brauch, fir dann och sozial a gring ze sinn. Mär huelen dat zur Kenntnis, mär verstinn dat an och, meng wéi meng Kolleegen hei, mär kucken, wat dann an den nächste Jore kënnt an dass dat dann och opgeet. Holz upaken, och a Bac, jo? Jo. Wat wollt Dir elo soen, reagéieren? Jo, nee, mir kucken, an do hu se Recht, mir waarden erëm of, mee mir waarden awer scho sou laang a mir kréien e bëssen Saache versprach, awer konkret ass et jo net wierklech. Elo 6 Méint do, ech mengen vun dohier musse mir en e bëssen Zäit ginn. 7 Méint mengen ech elo mëttlerweil, e bësse méi, e bësse méi. Et ass awer duergaang fir d'Betribsbesteuerung scho konkret erofzesetzen, mee et ass bei den. Déi kënnt éischte Januar, éischte. Maja, maja, do ass et awer konkret, dat ass du très concret. Mee bei eis ass et, also bei de Personnes physiques bleift et awer elo mol bei, de Patrick Dury sot et, Monoparentoen, deent Ae reforméieren, mee déi grouss Aussoen zu der, zu der Reform vum Barème, déi, déi feelen hei. An ech gleewen éierlech gesot net drun, datt déi elo vum selwe solle kommen. Mir hunn elo déi Fro vun der Upassung vum Barème ass wichteg a richteg, ass gutt, datt dat passéiert. Mir hunn dat laang gefuerdert, mir kämpfen all Kéiers erëm dofir, mee och do, et ass awer nach keen Automatismus, gell. Da passéiert et elo ëm zwou Komma fënnef Tranchen. Mhm. Den Här Roth verspricht geet nach weider. Ja well de Mais- op den Tarif zréckkomm vun 2017 Voilà. also Mais- dass et ganz berengeg Also ass. da fir ëmmer ass et also ass et en Automatismus oder muss mer ëmmer erëm bei all Indextranche k- äh, hannendru lafen a soen pass op lo verléiere mer erëm En huet Momentum. hei op dëser Plaz gesot, dass wa bis 5 Prozent also am Fong, Ja. ech mengen wann ech richteg verstanen, 5 Fënnef Prozent Inflatioun waren oder eben zwou Indextranchen, dat misst ech elo erëm eng Kéier noliese leider bei mengem eegenen Interview, mee op jidde Fall huet e jo äh, ugekënnegt, dass en da mengt, dass äh, d'Chamber misst eppes deposéiert kréien, fir dass dat en Automatismus, dat wär vläicht ze vill, well da guer keng Flexibilitéit ass, fir wann eng Kris ass, ze handelen zum Beispill. À voir. Mee et ass relativ vague. Also et ass näischt, näischt, wou mer kënne soen, voilà, do kënnt elo wierklech endlech eng, eng Steiergerechtegkeet eran. An et ass awer iwwert dee Wee, wou mer d'Inegalitéiten och an eisem Land kënnen aus dem Wee schafen. Ech soe just elo nach, well effektiv déi lescht Deeg och e puer Leit, meng ech, geschriwwen hunn an de Commentairen, datt iwwert d'Steierklass Eent guer net géif diskutéiert ginn. Jo, Gesellen, wou wëllt Der dozou dann eppes soen? Uuhh nee, dach. Déi Steierklass vun eent gëtt jo u sech duerch déi Fuerderungen, déi mer hunn, gëtt déi och zousätzlech entlaascht. Et ass jo elo net, datt mer eng Fuerderung nëmmen no Steierklasse maachen. Ech menge mer hunn hei am Land eng gesellschaftlech Entwécklung, déi dohinner féiert, datt mer vill monoparental Stied hunn. Ech menge mer sinn eent vun deene Länner an Europa, déi do am héchste sinn. Dat huet Auswierkungen, dass mer da mussen och Logement bauen, déi da fir déi Leit do sinn, déi déi sech och kënne leeschten. An dat huet och dann Auswierkungen, dass mer déi doten, ouni déi aner ze vergiessen, och da musse speziell ënnerstëtzen. An doduerch ass déi Fuerderung dohier komm vum Ent A. An ech mengen, dass dat doten och dann an déi richteg Richtung geet. Ech wollt just nach eng Fro, ier mer vläicht eng Paus maachen, stellen, well mir si elo e bëssen och bei der Kafkraaft dann ukomm. Also, mir hu elo geschwat iwwert d'Upassung vum Barème, dat ass jo am Fong geholl eng Kompenséierung fir e Kafkraaftverloscht. Sidd Dir der Meenung, dass d'Kafkraaft misst weider gestäerkt ginn? Jo, onbedéngt. Jo, also d'Kafkraaft muss gestäerkt ginn. Mir hunn den Index, deen dofir suergt, dass d'Kafkraaft Verloschter kompenséiert ginn. Mir hunn awer an deenen Zäiten, an deene mer liewen, och nach déi Energiekris, erëm Méikäschten, déi op d'Leit duerkommen. Dat heescht, mir hunn och nach déi Hëllefen, déi gutt sinn an déi mer zesummen diskutéiert hunn, déi och elo zum Deel weidergefouert ginn, déi och nach wichteg sinn. Mee mir musse weider dofir suergen, datt mer keng Kafkraaftverloschter hunn. D'Reallëin sinn awer erofgaangen. Verloschter kompenséieren, d'accord. Mee mengt Der, datt ee se weider muss stäerken? Ja. Wéi queesch duerch de Gaart? Dat do ass jo awer eise Core Business. Okay. Well iwwert de Wee, dass mer Kollektivverträg verhandelen, maache mer näischt anescht, wéi dass mer u sech iwwert déi eenzel Funktiounen, déi d'Leit dann am Kollektivvertrag hunn, versichen natierlech, dass d'Leit hiren gerechten Undeel, esou wéi ech dat elo soen, un der Verdeelung vum Räichtum, deen erschafft gëtt, dann u sech kréien. Natierlech, wann een eppes wëll. Dann, pardon, sot weider. Wann een natierlech da wëll Räichtum verdeelen, muss een och dann Räichtum schafen. An dofir ass et jo och esou, datt vill Elementer an der Ried vum Premier, wann ech dat richteg verstanen hunn, dat ass jo och kee Geheimnis, déi Regierung ass ugetrueden, fir d'Ekonomie ze stäerken, fir méi Aarbechtsplazen hei an d'Land eranzekréien. An eise. Eist Uleies an deem ass eben, dass dat Soziaalt net vergiess gëtt, dass d'sozial Gerechtegkeet spillt an dass dee Räichtum op eng Aart a Weis verdeelt gëtt, dass och all Mënsch dovunner ka profitéieren. A mir brauchen d'Kafkraaft och fir d'Ekonomie, gell? Just e Rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi. Jo, natierlech, mee bei mir fält nach eng eng Inconnue dann an deem Ganzen, dass d'Ëmwelt, dass déi elo, also ech mengen, mir mussen jo dann, dat setzt jo Wuesstem dann ëmmer viraus, Zerstéierung vun Ëmwelt, Pollutioun, ëmmer méi Kafkraaft, ass dat, ass dat en Zil, Fir ëmmer. Här Aulner, Der schwätzt hei, op d'mannst elo mol fir mech, mat engem ale Sudrogist. An ech hunn d'Evolutioun an der Sudrogie gesinn, vun deem Moment u wou d'Fraen am Süden hu misse kucken, wéini se hir Wäsch eraushänken, wéi de Wand geblosen huet, zu deem wat haut do ass. Ech mengen, datt mir alleguer hei antrieden, dat erlaben ech mer elo mol einfach esou ze soen, fir eng Ekonomie, fir eng Industrie, fir Betriber, déi natierlech Ëmweltnormen hunn, Dat gesi mer och esou, well d'Leit, déi do schaffen, wëlle jo och propper schaffen. Ech mengen, dat ass eppes, wat hei am Land gedroe gëtt. An dat stellt awer net a Fro, dass een e Wuesstum kann hunn. Also ech menge Wuesstum kann net gläichgesat gi mat Ëmweltverschmotzung oder Verbrauch vu Ressourcen. Pardon. Virun oder no der Paus, Här Reckinger? Just fir dat heite kuerz dann awer ofzeschléissen. Dir hutt selwer gesot, dass de Kafkraaftverloscht awer an deene leschte Joren iwwerkompenséiert gouf. Ech mengen, dat huet de Statec erausfonnt. A vu wat ass dat? Dat ass einfach, well den Da komme mer op dat leidegt Thema, dass den Index ëmmer erëm déi mat vill Sue méi kompenséiert wéi déi mat klenge Suen. Dofir, dass mer d'accord sinn, dass dee Klengen och kann oder soll gehollef kréien, dee mat enger klenger Pai. Dofir musse mer awer net dee mat enger décker Pai iwwerkompenséieren. An dat ass sécherlech eppes, wat mer, wou mer hei keen Accord. Background am Gespréich. Jere mir sinn zréck an der ganz kuerz Paus zréck am Background mam Michel Reckinger, Union des entreprises, Patrick Dury, LCGB, an Nora Back, OGBL. Mir haten den Index elo finalement dann ugeschnidden an den Här Reckinger sot, wann ech elo richteg ergraff, awer trotzdem resüméieren, datt wann eng Indextranche kënnt, da kréien déi, déi méi Suen, komme besser ewech wéi déi, déi. méi kleng Gehälter hunn, da kënnt séier erëm esou Ideeë wéi gedeckelten Index an esou weider oder gedackelten Index. Den Noah Back, Dir wollt natierlech elo dorobber reagéieren. Jo, et ass jo schonn politesch keen Thema am Moment, gell, mee et ass awer gutt, datt mir et dann hei elo an der an der Sendung erëm eng Kéier debattéieren. Mee mir hunn dee mega oft debattéiert, dee Sujet. Dat ass eng falsch Duerstellung. Den Index ass e Mechanismus, fir d'Kafkraaftverloschter ze kompenséieren. op aller Pai dee Kafkraaftverloscht wou déi Persoun huet. D'Inegalitéite ginn net méi grouss doduerch, also d'Relatioun bleift déi selwecht, gell, dee vun den Inegalitéiten. An absoluten Zommen nees, wann net méi, mee jo, also Prozenter, jo. D'Relatioun zwëschent engem vun enger Pai vun 2.000 an engem an enger Pai vun 10.000 bleift déi selwecht, wann d'Indextranche virdrun an no der Indextranche bleift et genau déi selwecht Relatioun vun Inegalitéiten. Dann kennt alles zur Recht. Also ech kann Iech soen, den, deen, dee mat der Pai vun 2.000 Euro kritt 50 Euro Index, dee mat der Pai vun 10.250 Euro. Dat heescht, de Ratio bleift een zu fënnef. De Ratio bleift, dat bleiwen, also d'Inegalitéite ginn net méi héich duerch d'Indextranche. Dat muss een einfach aus der Welt schafen. Dat ass e Fait, dass einfach domadder d'Kafkraaft Verloschter kompenséiert ginn. A wann een awer, wann déi alleguerten esou fir méi Egalitéite sinn, mee dann, mee gitt de Leit besser Léin, suergt dofir, dass mer nach besser Léin, nach besser Léin, well mir hu keng esou gutt Léin. Här Reckinger, Dir freet sech schonn. Dir kënnt Iech jo, Här Reckinger, Iech selwer méi eng grouss Pai ginn nach, mee awer och all deenen aneren. Jo an Igent eng Kéier um Enn vum Dag muss Igent een dat bezuelen. Dat ass de Räichtum, deen erschaaft gëtt vun deene Leit mat de niddrege Léin. Den Index ass keen Element vun der Sozialpolitik. D'Lohngestaltung hei am Land, wann ech dat Wuert duerf benotzen, dat geschitt zwëschent dem Employeur an dem Salarié zu deem Moment, wou se hiren Aarbechtskontrakt ënnerschreiwen oder am Kader vun engem Kollektivvertrag, am beschte Fall an eisen Aen am Kader vun engem Kollektivvetrag, an all Iddi vun engem gedeckelten Index oder déi Iddien, déi bis haut emol komm sinn, déi hätten u sech déi Lounhierarchie do futti gemaach, déi Loungestaltung futti gemaach. Fir eis ass et ganz kloer, dass een net esou en Agrëff ka maachen, well den Index ass fir eis an deem Sënn en Element vun der Lounpolitik, well jo och d'Kollektivvertragsverhandlungen, do drop baséieren, dat géife jo lëschteg Verhandlunge ginn, wa mer da misste soen, bis déi do esou vill, bis déi dote misste mer esou vill Prozent méi fuerderen. Dat géif dat Ganzt nach vill méi komplizéieren an dat géif u sech quasi zu engem onméiglecher, zu enger onméiglecher Situatioun féieren. Also sozial Rattrapage mécht een iwwer Steieren, mécht een iwwer Crédit d'impôten, wann een der Meenung ass, dass een dat muss maachen. Där Meenung si mer jo an dat gëtt och da gemaach. Ech verstinn awer, an ech mengen éischter, dass dem. Här Reckinger, ouni him eppes wëllen ze ënnerstellen, ech verstinn déi Iwwerleeunge vu senger Säit aus, datt dat u sech en Element ass, wou si kucken, wéi kënnen si d'Freeë begrenzen. Si gesinn dat, dat gëtt elo gesot, datt fir eis sozial, mee datt u sech, wéi kann ech u sech d'Lounkäschten an de Grapp kréien? An ech mengen, datt een awer haut iwwer all deem, wat iwwer déi Efforten, déi an de Betriber gemaach ginn, d'Produktivitéit jo och ëmmer gekuckt gëtt, ech mengen net, datt, eis Kollektivvertragspolitik hei am Land dozou gefouert huet, dass d'Betriber iergendwéi e Problem hunn. Ech muss och soen, mam Index ass eis, ass eis, majo, ech wëll elo net hei vun eenzelnen Elementer schwätzen, mee wann ech haut kucken, zeréckkucken, da froen ech mech awer, wat hei gefäert gëtt, well mer hunn mam Index, mam Mindestloun, mat alleguer deenen Elementer, déi mer hei elo ugeschwat hunn, awer en Niveau hei am Land an der Economie erreecht, deen u sech net schlecht ass, deen u sech. Och d'Produktivitéit ass héich, stagnéiert awer, muss ee fairerweis soen, mee mir sinn awer relativ héich. Mee. Mir sinn um Enn, um ganzen Enn vum Wupp vun Europa, wat d'Produktivitéit. Gewënn u Produktivitéit, jo, mee mir sinn awer méi héich wéi déi meescht Länner. En plus ass d'Produktivitéit zu Lëtzebuerg e bësse schwiereg ze moossen. Wéinst der Finanzplaz. Wéinst der Finanzplaz, a mir wëssen dat awer. Wéi moosst der an enger Finanzplaz. Mee, Här Duri, Här Duri, just fir zeréckzekommen op e bëssen ekonomesch, also ech wëll elo net Iech. falsch interpretéiert ginn. Mee tatsächlech ass et esou, wann elo an engem Betrib, wéi elo e puer Indextranchë waren, d'Lounmass bis 18 Prozent oder esou geklomm ass an engem Joer, an dann héiert een an engem Betrib, bon, mir kënnen elo manner astellen zum Beispill, an a Betriber, déi vläicht am Bau souguer scho Problemer haten, ech sinn, je suis pas dans le secret des dieux, mee dat schaaft jo awer Problemer. Absolut. Also dat. Bon, ech wousst, dass Dir elo d'accord mat mir wier. Elo ginn ech fanat. Also ech gi jo heiansdo anescht genannt wéi dat, wat et mir egal sot. Et schaaft och Problemer an Däitschland, wou se mussen an de Kollektivverträg 80 Prozent verhandelen an da kréie se se net an da gi se streiken an dann hu mer Sozialkonflikter an dann ass de soziale Fridden a Fro gestallt. Dat hu mer hei zu Lëtzebuerg dann e bësse manner, och dank dem Minister. Wann ech dierft op eppes reagéieren, Déi Problemer, déi mer elo An am Bau hu mer Problemer. Mer hunn zwar komescherweis e Paradox, well et gëtt net esou vill Chômage partiel benotzt, wéi mär geduet haten et géif benotzt ginn. Mer stellen awer fest, dass insgesamt awer, ouni elo eppes hei ze soen, d'Aide bei der Sécurité sociale vun deem Secteur eropgeet, wat drop hiweist, dass do jo Problemer an de Liquiditéite sinn. Mer kréien dat och empiresch mat, well ëmmer méi Leit do sinn aus méi klenge Betriber, déi bei eis uklappen a soen, et si Problemer do fir d'Paien ze bezuelen. Ech mengen, dat ass awer éischter e Problem vun der Aktivitéit. An ech muss och soen, do si vill. D'Intérimaires si scho fort, jo. Pardon? D'Intérimaires, déi si jo scho fort, Christian. Jo, also. D'Intérimaires si jo och dann esou e Ventil, deen agefouert ginn ass, fir d'Creuxen an d'Pointë kënnen auszegläichen. Dofir hale mer och hei am Land jo gären awer de gréissten Deel vun de Leit, 90 Prozent vun de Leit an engem CDI, well mer wëssen, dass dat eng grouss Onsécherheet fir déi Leit ass. Nee, et ass schonn éischter dann awer do, dass de Recul un Aktivitéiten do ass. An Ech war och gëschter e bëssen erstaunt iwwert déi Aussoen, déi ech hei op der Antenn héieren hunn, well ech jo geduet hat, iwwert de Logementsdësch wieren do awer eng ganz Rei vun Diskussiounen oder vu Léisunge komm. A mir maachen eis do ganz ferm Gedanken. A mir bedauern och dofir ganz staark, dass mir net um Logementsdësch mat dobäi waren, well ech mengen, et si gewëssen Elementer awer do dann vergiess ginn. Dorobber wollt ech nach zréckkommen. Mä also ech wollt nach trotzdem bei där Fro dann vum Index a vun och Steieren, mir kënnen nach laang do ronderëm eeëren, joerzéngtelaang, Mee ass et net eigentlech och, well mer och dat bëssen schonn ugeschnidden hunn, d'Lounstrukturen, esou wéi déi elo hautzudaags ausgesinn hei am Land, mir hu jo während dem Covid iwwert essentiell Beruffer geschwat, mee wann ech elo einfach e qualifizéierte Mindestloun kucke vun 3.000 Euro 85 brutto, dann d'Median Bruttoakommes, dat variéiert scho sou krass tëscht de Gemengen, 3.100 an deenen enge Gemengen, dann ass d'Median 6.600 oder méi an anere Gemengen, Dann huet een eng Carrière 1 A beim Staat 10.000 Euro brutto, Carrière D3 just 4.700. A bon, déi aner Beruffer, do weess een et e bësse manner. Ech hunn awer scho Paiziedele gesinn am Privatsecteur, wou ee wäit iwwer 10.000 ass. Mee wéi kann een déi Relatioun nach, wann ee weess, wéi vill alles kascht? Mir hu jo iwwert d'Energie geschwat, de Logement schonn ugeschnidden. Wann ee mat 3.000 Euro geet guer näischt méi an dann Wéi gëtt et do nach eng Logik tëscht firwat d'Gehälter esou si wéi se haut? Dat ass d'Fro, déi ech wollt stellen. Also ech mengen, et geléngt gutt mat där Rhetorik do ëmmer op d'Staatsbeamte peien ze klappen. Ech wollt iwwerhaupt kee klappen, ech hunn just ee gesot, dee ech kennen. Ech hoffe se am Privatsecteur ginn et och 10.000 Euro an esou weider, mee. Et ass jo awer e bëssen dat, déi do Rhetorik, déi dann herrscht, an da gëtt déi 10.000 ëmmer genannt als Pai bei de Staatsbeamten an esou. Duerchschnëttspai. An dann ass dat esou. Do iergendswou zerklappen mer eis elo ënnert de schaffende Leit, do ënnert der der Mëttelschicht selwer, der ieweschter Mëttelschicht, der ënneschter Mittelschicht. Mee déi real Inegalitéiten zu Lëtzebuerg, déi leien net do. An dat muss een awer e bësse méi makroekonomesch gesinn. Mir hunn déi gréissten Inegalitéiten hei sinn um Verméigen, um Patrimoine. Et ass do, wou et schif leeft. An et ass do, wou mer eppes mussen dogéint maachen. Awer dat doten ass am Fong, mir spalten d'Leit, déi schaffe gi fir hire Loun, ënnerteneen. Ech an hetzen se op eneen op. Dat ass am, dat Ech ass wollt keen gewichen. ophetzen. Nee, mee dat ass awer deen, net, net dat wat Dir elo sot, mee dat ass awer dat wat e bësse geschürt gëtt dobaussen. Da gëtt gesot, déi Paië sinn ze héich, dofir ka, geet d'Privatwirtschaft futti, déi fanne keng Leit méi, déi ginn alleguerte bei de Staat schaffen. An, an da soe mer, den. Also e gudden, staarken öffentlechen Déngscht ass fir eng Gesellschaft ganz wichteg. An dat soll och e Motto sinn. An da kann een och hei soen. Natierlech, ech wollt net soen, dass dat net wichteg ass, mee et ginn awer aner essentiell Beruffer, déi einfach net un déi Revenuen zoukommen. Mee den Här Reckinger wollt och reagéieren. Jo, nee, dat do muss, dat do ass déi klassesch Excuse, fir net driwwer ze diskutéieren, fir ze soen, komm mir maachen keng Debatt op oder mir maache keng nei Debatt op. Dat ass, mee et muss een awer effektiv kënnen driwwer diskutéieren, dass, dass et haut an de Salairen tëschent Privat an ëffentleche Secteur Konkurrenz gëtt, dass et eeben am Privatsecteur immens schwéier ass fir d'Leit do ze halen, dat heescht soubal se eng Méiglechkeet hu fir fortzegoen, gi se fort. Zwou Saachen, déi gesot gi sinn, éischtens hutt Der gefrot, firwat ass dat esou. Mir sinn an enger Moartwirtschaft, dat heescht de Salaire gëtt vum Patron festgeluet géintiwwer vun deem wat e bezuele kann. Also wat en era kann kréien. Dat heescht wenn een 5 Indextranchen an de leschte Joren, wou mer déi haten an engem Betrib, heescht dat, datt mer dann 13 Prozent méi Salaire misse bezuelen, awer op der anerer Säit jo näischt méi hunn. Mir hunn déi selwecht Fräen, déi an d'Lut gaange sinn. Mir hunn déi selwecht Inflatioun, déi de Betrib an de bezuelen dann 13 Prozent an d'Lut maachen. Da misst mer d'Präisser an d'Lut maachen. An da kommen nach déi ganz aner Saachen, déi awer dann, wou mer och schonn ugeschwat hunn, den Déi ganz Reglementatiounen, déi dobäi kommen, déi alles wat un Käschten, un supplementar Käschten un den an de Betriber kommen an alles dat musse mer op eis Präisser ëmleeën. A wenn déi net méi bezuelt kënne ginn, well se ze héich sinn, mä dann hu mer e Problem. Et ass jo eng onméiglech Diskussioun iwwert d'Gehälter. Dat gëtt Der séier butteg. Dat mierke mer jo hei. An ech kommen direkt op Iech zréck, Här Dury. Mee et ass och schonn d'Wuert Verméige gesot ginn. Gesitt Dir dann, well d'Nora Back dat. gesot huet, géift Dir da reagéieren, dass do effektiv vläicht eng Inegalitéit da besteet? Mir sinn zu Lëtzebuerg, ass et, ech mengen, ee Konsens op alle Fall an der Politik, dass, also op alle Fall vun deenen, déi elo do sinn, dass mer weder iwwert d'Verméigenssteuer nach iwwert d'Successiounssteuere schwätzen, well dat een. D'Grondsteuer ass och méi roueg ginn. Mee jo, et war. Hunn ech näischt héieren am effektiv, mee ech weess och net, wou déi dran ass. Dat ass dann ee spezifesche lëtzebuergeschen. Causa, déi dann esou vun der Politik. Mee Dir wäert, Dir gifft als Patron soen, doriwwer kann een duerchaus diskutéieren. Ech mengen, am Ausland ginn deelweis och ënnert de Verméigen, Leit mat Verméigen, Diskussiounen iwwert, wéi kann een do vläicht maachen, dass d'Maschinn erëm besser funktionéiert. All Schrauf, déi een iergendwou schrauft, huet eng Inzidenz op aner Saachen. An ech mengen, do musse mer, mir sinn e ganz klengen Territoire, mir hunn eng ganz spezifesch Ekonomie an do musse mer op déi oppassen. An ech mengen, déi Diskussiounen mussen dann. Och han d'selwecht gesot, vill méi large gediskutéiert ginn. Här Dury. Also am Privatsecteur ass et esou, datt jo Kollektivverträg verhandelt ginn. Déi gi verhandelt zwëschen Employeur an Gewerkschaften. Déi stinn och dann do fir Ried fir dat, wat se do verhandelen. Déi mussen dat jo eng Kéier op der Säit vum Employeur dann kucken an mär mussen dat vis-à-vis vun eise Membere vun de Leit an de Betriber kucken, wat mer do verhandelen. Wann Der elo déi Diskussioun do, de Vergläich zwëschent dem Secteur public an dem Secteur privé man, ass et, Och am Privé selwer, soen ech, oder am Public selwer och. Also eng Carrière D3 an eng Carrière A1, do geet den Ecart, also op absolutten Zuele geet en ëmmer méi ausereen. Da misst Der u sech déi Leit hei un den Dësch huelen, déi dat u sech, dat wollt ech nämlech soen, déi dat u sech verhandelen, dass op der enger Säit dann d'CGFP an dann déi divers Regierungen, déi dat doten da mat verhandelt hunn, well ech hunn heiansdo esou d'Gefill, datt déi Léin vum Himmel gefall sinn. An dat ass net falsch, den Här Recking huet dat elo grad gesot, wéi d'Lohnfindung ass, wann e Mënsch agestallt ginn, ausser et ass nach e Kollektiv, dat ass jo e Minimum. Wann ech e Kollektivvertrag hunn an ech fannen dee Mënsch do net, well elo um Aarbechtsmarché net vill där Leit sinn, dann ass et ganz séier, datt mer iwwert de Kollektivvertrag driwwer musse bezuelen, fir dee kënnen anzustellen. Also mengen ech, datt een dat doten e bësse, mir hunn e Gruef zwësche Privatsektor a Secteur privé, A wann een déi Diskussioun do wëll féieren, da muss een u sech déi Leit, déi dat da mat verhandelt hunn, och mat um Dësch hunn, fir datt déi kënnen do mat driwwer. Dat ass eng komplex Diskussioun. Ech kommen elo bei den nächste Sujet, deen och dozou passt, well déi gréisst Geldvernichtungsmaschinn fir vill, also fir d'Kafkraaft, dat ass jo fir vill Leit de Logement natierlech. Dat ass scho e puermol ugeschnidde ginn hei. Ech kommen elo net zeréck op all déi Mesuren, déi scho vill kommentéiert gi sinn, déi d'Regierung direkt, nodeems se am Amt war, decidéiert huet, fir de Secteur ze raniméieren, notamment mat steierleche Mesuren. Mee elo ass eebe méi bekannt, wou et mat der Simplification administrative sollt goen. De Luc Frieden huet a senger Ried zur Lag vun der Natioun en Zéng-Punkten-Aktiounsplang graff, resuméieren ech esou, also Silence vaut accord, PAGen a PAPen, dat si kommunal Bebauungspläng, gi vereinfacht, Délaië méi kuerz, den nationale Standard Bautereglement amplaz eenzel Bautereglementer. Här Reckinger, ech froen Iech dann als éischt, Wat stécht fir Iech do am meeschten eraus? A ass dat awer en Element, dat léist elo net all d'Problemer, mee suergt dat dofir, dass dann tatsächlech de Logement méi accessibel iergendwéi wäert gi fir d'Leit? Also wat hei mol kloer fir mech ass, dat ass, dass e Wëllen do ass, fir d'Saachen ze vereinfachen. An dat kënnt aus dem Logements-, Dësch, dee mer am Februar haten, wou am Fong jiddereen, deen do souz, dat war Gemengen, dat war den Staat, dat war den OAI, also d'Architekten, et waren d'Entwéckler, d'Handwierk, an alleguerten hu se zesummen am Prinzip gesot, Mir müssen do eppes maachen. Dat heescht, do war ganz séier e Konsens. Dat huet jiddereen iwwerrascht, awer jiddereen huet gesot, Okay, mä wa mer alleguerten e Konsens hunn, da müsse mer dat och virun, oder da muss mer dat och virundreiwen. Dat heescht, do si véier Groupes de travaillen deemools en place gesat ginn, iwwert de Logement abordable, iwwert d'Simplification administrative vun de Prozeduren, dann nach eng iwwert d'Marchés publics an iwwert d'Banken. Dat heescht, an deene véier Groupes de travaillen, hunn d'technesch Gruppen travaillé, wou da wierklech geschwat ginn ass, wat kënne mer maachen. An dat, wat de Premier hei graff resuméiert huet, sinn awer 39 Ganz konkret Punkten, wou moi kann, moi respektiv. 39, well net 10 Auto, 10 Punkte, mee. Et sinn 10 Punkten, mee dat sinn 39 Fichen hannendrun, net déi verbonnen, mee dat sinn 39 Fichen, wou ganz konkret ka gesot ginn, maja do muss ee Reglement geännert ginn, do muss ee Gesetz geännert, do muss näischt geännert ginn, do muss just d'Prozedur anescht gehandhaabt ginn. An dat sinn alles Punkten, déi awer wierklech an deenen nächste Méint a Joren de Logement ganz séier wäerten vereinfachen. Erlaabt mer just nach eng Fro dem Här Reckinger ze stellen, well wat ech perséinlech vermësst hunn, ass, dass d'Fro, wéi vill op enger Parzell oder an engem Projet de No am Endeffekt ka gebaut ginn, e Coefficient d'occupation du sol oder esou, dat hunn ech eebe vermësst. Well bei där Fro, dat bleift eng politesch Décisioun vun de Gemengen, respektiv vum Inneministère mat der Cellule d'évaluation. Jo, awer zum Beispill och do, wë et gëtt elo haut PAGen an do sti verschidde Saachen dran. A wën een haut eng Ännerung dovunner wëll maachen a souguer wën de Gemeng d'accord ass, dauert dat immens laang. An hautzedaags hunn. An gëtt virun allem gesot, mir baue manner. An elo hu mer am Fong gesot, wën dann dat soll geännert ginn, sinn d'Procedure elo esou gestrafft, dass dat vill méi séier geet, de PAP an d'PAG kënnen zesumme verännert ginn. hëlleft ganz vill den 29 bis Reglement dann ass eben wéivill däerf da gebaut ginn a méi héich an méi méi kompa also méi Leit op den Meter Carré wéi der gesot hutt. Dat gëtt och geännert. Also si si vill Punkten dran, déi am Fong hëllefe wäerten an Zukunft fir datt méi séier a méi ka gebaut ginn. Dir wollt nach eng Kéier eppes dann tëscht soen, Nora Bagger als éischt, oder? Jo. Och, pardon, mee och do wäre mer dann alt nëmme mat op dee Logementsdësch invitéiert ginn. Hätte mer. Dann hätt der, dann hätt der wat elo. Dann hätte mer hinne kéinte soen, wat mer musse maachen, well et ass elo, et ass, et geschitt näischt Grousses op der Logementskris. Mir hunn esou eng laang Kris do, déi, déi ass schonn säit Joerzingte plot a wou mer ëmmer erëm soen, Regierung no Regierung maacht näischt. Elo komme Vereinfachungen, mee déi reell, wierklech de Problem un der Basis ugepak ass jo net. Mir hunn nach ëmmer net méi ëffentleche Wunnengsbau an den Hänn vu Staat a Gemengen. Dat gëtt, do seet de Staat an d'Gemengen. Zwar, mee se fuere jo weider mat der Politik vun de leschte Regierungen. Se kafen elo zum Beispill Weefaen op, also Projeten, déi am Gaang sinn. Okay, mee do gëtt jo elo net méi drënn investéiert. Au contraire, mir soen souguer nach de privaten Investoren, dir, dat ass richtgemeet. Alles gutt, Är Juegd do op Rendite, et war, maacht weider, maacht weider a mir bezuelen Iech och nach d'Differenz vum Loyer an herno kréie mer dann e Virkafsrecht als Stad oder Gemeng fir. Och do, Madamm Back, och do liest Der et richteg. Et ass also net richteg, wat Der elo gesot hutt. Dat Virkafsrecht, dat Der schwätzt un op engem privaten Terrain, kann elo Logement abordable gebaut ginn. Dat ass eppes, wou am Prinzip elo gesot gëtt, Ma jo, dann Bau et an d'Locatioun, du gëss et dem Fonds de logement fir an d'Locatioun ze goen, du hues net d'Differenz tëschent dem Marchésloyer an dem Loyer vun dem Fonds de logement, dat ass net déi Differenz déi bezuelt gëtt, mee et gëtt eng Décote op dem Gebai gemeet vun ronn 20 Prozent. Dat heescht et gëtt de Prix de revient gerechent vun deem Gebai mat enger minimaler Marge an dorobber Déi Differenz gëtt vum, tëschent dem Fonds de Logements, Locatioun, an där Locatioun gëtt vum Staat gedroen. Dat heescht, do kënnt en neie Wand an den, an dee ganzen abordabele Wunnraum vum, wou de Privatsecteur dat kann mat limitéierte, ganz limitéierte Margen, awer op 20 Joer garantéiert, dass en dat kann Patrick Mee 20 Joer laang gehéiert, also ass et de private Promoteur an de privaten Investiteur erëm eng Kéier, deen, deen do baut an et ass net, dat ass net an öffentlecher Hand. Mä e bezilt et jo och. E bezilt et jo och. E bezilt et jo och, jo, wéi haut, genau wéi haut. Dat heescht, dat wat d'Kris verursaacht huet, gëtt hei net bekämpft. De private Promoteur bezilt dat Gebai an e gëtt et dem Fonds de Logement, fir et ze verlounen. op deem senge Präisser, déi hien wëll verlounen, an e kritt eng Ville de Luxembourg kéint et och maachen. Op de Prix de revient, jo, mee dat, dat, nee, dat ass richteg, mee firwat? Do misst jo einfach elo kucken, wat dat, wat dat bedeit. Wa mir 4.000 Wunnenge wëlle bauen, mol hallef, 500.000 Euro eng Wunneng, rechent dat aus, dat explodéiert jo alles, Milliarden. Jo, jo. Hm. Wand schléft, ne? Dat explodéiert, dat kann keen maachen. Also brauchs de de privaten Investiteur, Investisseur, deen dat mat dréit. An dat ass dat, wat, wat hei elo probéiert gëtt, fir dat erëm. De Patrick Dury wollt nach eppes soen och, jo. Also déi administrativ Vereinfachungen, déi sinn iwwerfälleg gewiescht. Dat hat den Här Reckinger schonn an der éischter Tripartite, déi mer haten, ugeschwat. An dat ass och sécherlech de richtege Wee, well wa mer eis ze balege fir all Frang, dee mer am Loun bezuelen, dann ass et gutt, dass iwwert dee Wee do och d'Fraien dann reduzéiert ginn. Fir mech ass et awer esou, dass de Logement e strukturelle Problem ginn ass, wa mer vu Betriber schwätzen, déi sollen heihinner kommen, déi sollen da Leit matbréngen, jo wou logéiere mer déi dann? Et ass och eng Fro vun der sozialer Gerechtegkeet. Den Accès zum abordabele Wunnraum ass fir e grouss Deeler vun der Bevëlkerung hei an dësem Land onméiglech. Mer hunn och, dat hunn ech virdru scho gesot, dann déi Entwicklung, dass mer méi monoparental Stéit hunn, bréngt dann erëm eng spezifesch Erausfuerderung eran, wéi mer déi da wëlle logéieren an, dat gëtt och vergiess, den abordable Logement, wa mer dee geléist hätten, hätte mer vill géint d'Aarmut gemaach. Wann d'Leit sech kënne fir méi niddreg Tariffer logéieren, da wier dat u sech gutt. Wat haut net gutt ass mat deene Mesuren, déi mer elo hei maachen. Dass den Undeel un abordabler Sozial ass einfach nach net grouss genuch. Jo, mee wat ech, wat ech, wat ech elo hei wollt soen, ass, dass quasi all Mënsch hei am Land geschwë sozial Kriterie brauch, fir u sech zu enger Wunneng ze kommen. An dofir ass a menger Meenung, sinn déi Pisten do vläit net falsch. Mee wat fir mech muss gemaach ginn, dat ass, dass mer awer méi Terrain zur Verfügung stellen, dass d'Leit kënnen drop bauen an dass mer och de Problem vun der Finanzéierung klären, well et ass u sech d'Politik, déi d'EZB gemaach huet, déi déi Zënsen haut, also virun 30 Joer waren d'Zënsen um Duebele par rapport zu haut, ech ka mech dat nach erënneren, Dat heescht, déi Zënse sinn historesch. Dat ass, well d'Präisser hunn einfach Niveauen erreecht, déi méi, voilà. Mä mer hunn u sech mat engem ganz niddregen Zënsniveau dat nach alles kënnen iwwer d'Bün zéien. Dat ass elo a Fro gestallt. Da muss mer kucken, wéi kréie mer da elo eng Situatioun kreéiert, wou dann d'Leit kënnen un abordabele Wunnraum kommen, ouni datt mer de soziale Wunnengsbau vergiessen. Ech hunn heiansdo d'Gefill, datt mir hei am Land dat Abordabelt an dat Sozialt duercheneegeheien. De soziale Wunnengsbau soll u sech fir déi do sinn, déi keen anere Moyen hu fir sech ze logéieren an ech mengen, dass een net soll vergiessen, dass dat do eng Fro ass vun der sozialer Kohäsioun. Ech hunn elo héieren, ech hunn awer d'Zuel elo net hei, dass d'lescht Joer e Rekordjoer ass, dass Résidents zum Frontalier gi sinn. Dat ass eng ongesond Entwécklung, well wa mer virdru vu Migratioun, vun Immigratioun geschwat hunn, wa mer vun Zesummenhalt an der Gesellschaft geschwat hunn, da si mer opgeruff, dat hei mat all Moyen ze léisen, dee mer hunn. Hei si elo Pisten, déi sécherlech. An déi eng gewësse Richtung ginn, déi an déi richteg Richtung ginn. Mee wéi gesot, fir méi ze bauen, dat bleift nach ëmmer d'Gemengen, déi am Endeffekt do soen, nee. Da muss d'Regierung vläicht eng Kéier déi Diskussioun do kënne féieren. Mee fir méi Terrainen op de Moart ze kréien, misste mer hei eben och eppes géint d'Spekulatioun maachen. An dat ass hei och net passéiert. Dat ass, dat bleift e Sujet natierlech. Elo, wat ech net ënnerkrut natierlech an dëser Stonn, ass nach d'Aarbechtsrecht. Do solle jo nach Diskussioune lafen, och spéitstens also am Hierscht. Eng Pensiounsdebatt kënnt och nach. Ech stellen Iech als lescht Fro um Schluss nach, Allen dräi, bon elo kënnt d'Summervakanz iergendwann, mä mir freeën eis bestëmmt alleguerten do dorobber. An duerno geet et awer richteg lass. Op wat stellt Dir Iech an? An trotzdeem, wéi giff Dir awer dem Premier Luc Frieden seng Ried bewäerten, gutt, mëttel oder schlecht? Nora Back. Mir stellen eis drop an, datt et e waarmen Hierscht gëtt an e Wanter, an wahrscheinlech méi an der Joren nach duerno, wou mer mussen, Eis wieren grad op deenen zwee Sujeten, déi mer elo haut net konnte schwätzen, d'Aarbechtsrecht an d'Pensiounen. Mee dat, wat d'Annoncë sinn, déi alarméieren eis awer. Mir wäerten do musse Widderstand weisen. An dann héieren ech dorauder eraus, dass Der d'Ried net gutt fonnt hutt. Nee, dat géif ech net soen. Et si gutt Saachen dran, et si Saachen dran, déi eis guer net gefalen, mee et bleift och nach villes onkloer. Also mécht Iech Angscht? Patrick Dury, Well et ass, wat haalt Dir zeréck aus der Ried vun der Natioun? Gutt, mëttel, schlecht? Ech gi keng Zensuren. Et sinn Elementer dran, déi an déi richteg Richtung ginn. Mär stellen eis ganz vill Froen. Ech muss soen, datt um Niveau vun de Pensiounen, mat deenen Aussoen, maache mär eis ganz vill Gedanken. An ech muss och soen, datt do e bëssen d'Vetrauen awer an d'Regierung gelidden huet mat deenen Aussoen, déi mer schonn do kritt hunn. Ech mengen, dass een um Dossier muss raisonnéieren. Am Aarbechtsrecht, an der Kollektivvertragsreform si mer amgaangen, dat elo ze verhandelen. An do muss mer kucken, wat d'Resultater do sinn. Well de Klimawandel huet dozou gefouert, dass mer elo e kale Juni hunn. A wéi den Hierscht gëtt, dat wëlle mer u sech net méi esou richteg soen. Ech mengen, et soll een u sech kucken, wéi d'Dossieren ausgesinn. A wéi d'Resultater op deenen Dossier sinn, da wäerte mer eis och deementspriechend beweegen. An Dir, Michel Reckinger, sidd Dir dann, gitt Dir eng gutt Nott, mëttel oder schlecht dem Premier? Also hien huet jo dat ugekënnegt, wat am Koalitiounsaccord steet, nämlech hie wëll gär d'Ekonomie stäerken, fir dann dee ganze soziale Sozialstaat an och déi Transition énergétique ze bezuelen. Hei ass en éischte Schratt, deen en doranner gemeet huet. Do si vill gutt Saachen dran. Muss elo kucken, wéi dat alles ëmgesat gëtt. A fir den Hierscht geet et fir eis an den Diskussioune vum Droit du travail effektiv drëms, fir den Dialogue social an de Betriber ze stäerken, dat heescht direkt tëschent dem, am Betrib, tëschent dem Salarié an dem Patron, datt do erëm méi den Dialog ka gestäerkt ginn. A bei de Pensiounen ass et ganz kloer ee Constat, deen hu mär schonn, Och während der, während der, de virun de Wahlen, virun dem Wahlkampf, hu mär schonn während dem Wahlkampf schonn gesot, datt dat esou wéi et haut ass net wäert opgoen an datt mer ganz kloer do müssen diskutéieren a kucken, datt mer do Ännerunge kréien. Da soen ech Merci Michel Reckinger, Patrick Dury, Nora Back fir Äre Besuch am Studio. Den nächste Samschdeg ass de Premier Luc Frieden dann hei op dëser Plaz beim Roy Grotz. Vläicht kann en Iech dann, Méi op de Wee gi fir déi nächst Kéier wann Dir heihinner kommt. Ech soen Iech alleguer dobaussen och Merci fir d'Nolauschteren an e schéine Weekend. Villmools Merci.